Тоа беа стиховите, а сега отваряме во 20 глава Јован, каде што ќе продолжиме од 19 стих. Значи, Јован 20 глава. Имам обработено до 18 стих, значи вечерва од 19 до 23 5 стиха имаме, за да ни остане како целина за следната сабота од 24 па до крајот на главата, каде што е она средба на Тома со Исуса и полуките што таму ќе ги видиме, но ова вечер од 19 до 23. Знаете, а, ова како вовет, како Господ да ме заборавил, како да се поинаку по, повеќе нема смисол, како да се се враќа на она старото, како да немам желба ни да проповедам, како да немам желба ни да сведочам, како да немам <laughs> воопшто желба да, за работа, како да се поиши и поише некои работи ме нервираат, како да сум се заклучил во некоја соба, како да сум се заклучил во некој свој собствен свет. И може би околу мене сите пеат, сите го слават Господа на оваков или таков начин, ама тоа до мене не допира. И прашањето е дали ова е ваш случај, ваше искуство. Дали може да биде? И зошто бива? Може би членувате во црква која што исто така под наводници е со заклучена врата и не работи скоро ништо. И затоа може би таа атмосфера се пренела и на вас, па и вие сте мртов како што и црквата ви е мртва. Знаете, тоа се случило со учениците. И тоа на денот на Воскресението. Која требале <laughs> сите да, да скокаат од радост. Тие се заклучиле таму во горната слова. Еве да го прочитаме значи, текстот од Јован, значи, од 19 стих до 23-тиот. Најнапред, а потоа ќе и паралелниот што се ја во Лука 24 глава. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, доека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страф од јудејци. Значи, може би, како што кажав, и ние сме заклучени во некоја своја соба, во некој свој свет, и тоа може би е поради страф, од некои наши греови, од некои наши падови, поради грижа на совест, не прогонува, може би, значи, совеста. Може би ни е страф од тоа како ќе реагираат луѓето, па затоа не излегуваме од затворената врата на својата соба или заклучената врата на црквата и, и нема нека, веќе ни волја да сведочиме, затоа што таа радосна вест која што треба да им ја пренесеме на луѓето, веќе не е радосна ни за самите нас, како би ја споделиле со другите, ако не, не не прави нас радосна. Значи, може би и кај нас е во прашање страф. Еве, учениците, 11 ученици, а и тука имало и други, како што вели Лука, значи имало и од жените, веројатно и некој друг, друг плюс, биле заклучени од страф од јудејците. И вели текстот понатаму, Исус дојде, застана на среде и им рече мир вам. Откако го рече тоа им ги покажа раците и ребрата и учениците се зарадуваа кога го видува Господа. Тогаш Исус пак им рече мир вам, како што ме прати таткото и јас ве пратям. Кога им го кажа ова, душа а, дувна во нив, им рече примете свети дух, на кој ќе им ги простите гревовите, простини им се а на кои ќе им ги задржите, задржани им се. Можете да држите, држите тука прста, да отвориме во Лука 24 глава, кај што Лука додава некои детали, повеќе. Лука 24 глава, од 33 стих ќе читам, па надолу. И во истиот час стана и се врати во Иерусалим, каде ги најдоа собрани 11, 11 мина. Значи, ова се 20 ученици кои што били упатени на патот кон Емаус и ја имале веќе средбата со Исуса. Станале и тргнале кон горната соба, каде што се наоѓале 11 мината, и тие кои беа со нив, значи, еве, Лука ни кажува дека имало уште некој со нив, кој изборуваа Господ на вистина воскресна, му се јавил и на Симона, значи, во меѓувреме, Исус му се јави на Петар. А тие пек раскажаа што им се случило патем, значи овие двајцела, и како го препознаа при раскршувањето на лебот. И доека тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана меѓу нив и им рече мир вам. А тие збунети и уплашени мислеа дека гледаат дух. Стравот не поминува така лесно. Дори уште повеќе се исплашиле, мислеле дека Исус е дух. А тој им рече, зошто се, збуну, се збунивте? Се збуните. Сте збунети. И зошто се јавуваат сомненија во вашите срца? Погледајте ги моите раци и моите нозе, јас сум истиот. Допрете ме и видете зашто, зашто духот нема месо и коски, а како што гледате, јас имам. И кога го рече тоа, им ги покажа раците и нозете. А бејќи тие од радост, уште не веруваа, тука се, туку се чуде и им рече, имате ли тука нешто за јадење? И му дадоа парче печена риба и мед со саки, и тој зеде и јадеше пред нив. И им рече, тоа се зборовите што ви ги зборував, доека уште бев со вас, дека треба да се исполни се што е запишано за мене во Мојсиевиот закон, во пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот, за да ги разберат писмата. И им рече, така е напишано дека Христос треба да постради и да воскресне од мртвите во третиот ден и да биде проповедано во неговото име, во негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи, почнувајќи од Ерусалим. И 48-миот, вие сте сведоци на тоа. Значи, гледаме дека Иисус таа вечер ќе дојде непосредно односно Елен Вајд кажа во Коптуша на Викојите, дека заедно влегол со овие двајца ученици од Емаус, кои што биле упатени кон Емаус. Во Коптушев на вековите стои дека тој влегол заедно со нив, значи влегол низ вратата. Некој некојаш велат дека ете може би низ дзидот поминал, меѓутоа тој влегол низ вратата, како и да е бил невидлив. Како што и непосредно, значи пред да ги напушти, да се раздели, или пак може би никогаш не се разделил, току продолжил по патот со овие двајца ученици што патувале кон Емаус, станал невидлив, значи, во еден миг за нив, откако им се открил, како го препознале, и потоа се Стрелен Вајд веле дека влегол низ вратата заедно со овие двајца, тоа како невидлив. И најнапред, нели, се случува она нивно сведочење. И пазите сега, учениците примаат сведоштво најнапред од жените. Ако се схјавате, читавме во Марк. На жените им се јавуваат двајцата ангели на гробот. Одете, кажете им, дека јас сум жив, а, дека Исус е жив, дека не треба да го барате живиот меѓу мртвите. Тоа им го велат ангелите. Тие одат сведочат. Учениците не веруваат. Оди Марија Магдалена, кој што лично имала средба со Исуса. Пак не веруваат, мислат дека е шега. Јован, можеме да замислиме како Јован може би посведочил, затоа што Јован од доказите што ги видел во гробот, како што видовме во некој од предходните саботи, поверувал, вели писмото. И од него имале сведоштво. Еве сега двајца и ученици, и тие влигуваат, и тие им посведочуваат. И овие се уште не веруваат. Учениците се исплашени, затоа и се заклучени врати. Учениците немаат мир. Знаете, кога срцето ви е полно со сомнежи, мир нема. А нормално сомнежот ја јаде и верата. Значи, што сме сведоци и гледаме дека вера ама абсолютно немале, значи не знам колку сведоци требало да им дојдат и да им кажат дека Исус е жив, меѓутоа тие се уште не веруваат. Тешко е кога човек се најде, ете, така во некој свој свет, како што кажав, заклучен во својот дом, или може би во црквата, како што кажав. Ако се скјавате, една зборувавме за пештерата во која што се крил Илија, и тука малку ми наликува ова ситуација на Илија, и дадов споредба на црквата како една пештера. Може би ние сме влечени во таа пештера и не излегуваме од тука. Депресивни, депримирани може би. Во страв. Пазите, Илија се исплашил, Илија се исплашил од Језавела, избегал во пештерата и како му се јавува Исус? Исус. Внимавајте, Исус влегува овде и првото нешто што им го вели на учениците е мир вам. Не ги кори, Не и вели неверници едни, нити на Јова не му верувавте, нити на Марија, нити на жените, нити на овие двајца. Кај ви е верата? Туку мир вам им вели. Кога Господ му се јавува на Илија во пештерата, се секјавате како вир, па како земјотр, значи, се нешто бушно, се нешто огромно, како што Илија може би бил научен да му се случуваат големи работи во животот, како и предходниот ден или на Кармил. И потоа вика, тивко ветер, тиво глас, шепот. Како да исто така сака да го смири Илија, најнапред да му даде мир, да го ослушне тој тивок шепот и нема да го остави туку така, туку ќе видиме, че значи има една паралела многу силна тука, помеѓу случајот со Илија и учениците во Горната Сова. Прво, значи, како што кажав, мир. Знаете, шалом, која ќе се кажело тога шалом, тоа не значило, тоа значило многу. Како да некој ви посакува да бидете, значи, и здрави, и прави, и се комплетно, и духовно, и телесно. Тоа значило шалом, која ќе ви каже некој. Значи, да бидете благословени, да... И така натаму. Значи, еден целосен благослов, прико еден збор. Шалом. Мир вам. И наистина им бил потребен мир. И тоа мир, како што вели Павле во Филипјаните, да се подсетиме, Господ кога дава мир, тој мир никој не може да го даде. Што читаме во Филипјаните во четвртата глава? Ајде да прочитаме Филипјаните 4, 6 и 7. Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога и Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Тие биле далеку вон, далеку од и далеку вон Исуса Христа и наистина имале страшен немир. Сомнежи им се роеле во главите и покре тоа што еден по еден доаѓаат сведоците им кажуваат. Наистина, тешка ситуација. И јас не гледам, <laughs> кој ќе изборуваме следната сабота, ќе видиме дека може би за мала нијанса Тома бил малку по-неверен од останат. Меѓуто сите се неверни од Сите требало да го видат Исуса, сите требало да ги видат раните, за да поверуваат. Што е Тома поразличен? Може би само тоа што на него веќе и тие му посведочили, и десетте души. Сите му кажале, па поминале 8 дена, па дори потоа при неговата среда. Меѓутоа, тоа за следната сабота. <clears throat> Мир кој што значи, го надвишува секој ум и мир кој што го обзема вашето срце, дури и кога околу вас има неволи. Значи, едноставно се, сте во, ете, во некоја незгодна животна ситуација. Јован 16.33, што ни вели? Ова ви го реков Исус им порачува на учениците, за да имате мир во мене, имате неволи во светот, но бидете храбри, јас го победив светот. Еве, неволја какво што, во кое што тие се нашле, поради тоа што не, не го слушале Исуса, не верувале неговите зборови, па се нашле во оваа неволја. Не очекувале да никако на крај памет не им падјало дека тој е воскресен. Иеко тој им го кажувал, иеко Стариот Завет е полно со такви пророќства. И така е, често пати ние самите, по наша заслуга ќе се најдеме во една ваква неволја и се што, односно, прво што ни треба е мир, да се смири нашата душа. А, се кјават, еве, сега во Филипијаните кога прочитавме, што велеше предходниот стих? Значи, пред да се спомне мирот, се изнесувајте во молитви и во прозби пред Господа. Значи, ако сакате мир, треба наистина некаде во во некој кјош, во својот дом, во својата соба, да клекнете и да, да започнете разговор со Господа во молитва. Да се смирите, да се тргнете од целата бука, од целата ситуација. И откако го рече тоа, и веројатно тие не се смириле веднаш, меѓутоа требало и нешто друго. Откако го рече тоа, што се случува им ги покажа рацете и ребрата. Е, сега, а, со мирот Господ сака да им ја даде и верата, кој што <laughs> ја немале очигледно. Еве, гледајте, за да поверувате. Дошла и верата и мирот, а како резултат на тоа и радост ги опфатило. Вели, и ученица се се зарадуваа ако го видува Господа. Видовме во Лука дека најнапред биле престрашени, мислеле дека е дух, па ете он ги покажал раните, па побарал да јаде, за да ете, им докаже дека е тој, дека е тело. И еве, откако разбрале, откако виделе, откако се увериле, виделе дека тоа е Господа, Господ и тоа ги зарадувал. Значи, и на учениците во оваква една ситуација, а и на нас, ако се најдеме во некоја таква животна ситуација, ни е потребен прво мир, потоа и вера, за да потоа дојде и радоста, и не застанува овде Исус. Значи, овде има многу длабоки полуки. Да видиме понатаму. Значи, тие се веќе осведочени дека тоа е Исус. И тогаш Исус им рече, повторно уште еднаш, мир вам, како што ме прати таткото и јас ве праќам. Се секјавате ли како Господ постапил со Илија во пештерата, откако ете, Илија го препознал во тој шепот Господа. Што му вели? Да се вратиш од таму кешо што застана и да продолжиш. Да го поставиш Елисеј, односно да го помазаш, тој тој цар, се не ми текнува кој беше, Асирски или кој беше цар, и Елисеј, односно го враке назад на работа. Она зашто бил повикан, што бараш тука Илија му вели? Човек кој што е во депресија, човек кој што е депримиран, човек кој што е се заклучил еве дома во некој свој свет, мисли дека Господ го напуштил дека сите работи не идат, ништо не иде како што треба во животот. Тој треба да го запослиш, значи претходно видовме мир, вера, да го запослиш и тоа да го запослиш во полето Божје, таму каде што е повикан, ние сите ние сме повикани како црква, како поединци да им служиме на другите. Знаете кога ќе му послужите на другиот, кој ќе ме олесните маката на другиот, <laughs> и вам ќе, ви дојде, дојде полесно. Навистина. Тоа сите го имаме искусено, сите можеме да посведочиме дека е така. Значи, Исус вели, како што мене ме прати, таткото и јас ве праќам вас. Зошто беше испратен Исус? Еве да читаме што сами откажува кога првпат ќе ке чита во синагогата, во Лука 4 глава, чита стиховите од Исаија, ги наоѓа значи стиховите од Исаија и ги чита, значи Лука 4 глава 18-19 стих. Исус чита и вели: Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени на слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените и да ја навестам благопријатната Господова година. Зошто беше пратен Исус? Еве, зошто беше пратен Исус. Зошто не, што, во што, кај не праќа Исус нас? Че значи, тој не повикал и не праќа. За истото ова. Истата мисија имаме ние. Значи да ги ослободиме заробените Да, да ги зарадуваме, да им кажеме за Евангелието, за радостната вест, да им кажеме дека Спасителот, доколку се покеат, ке им прости и дека ги чека вечен живот и така натаму и така натаму. Тоа е радостната вест. Илија бил пратен со одредена задача, меѓутоа ете во еден момент после она огромен успех и големо дело на Кармил, тој потоа ќе се исплачи од една жена и ќе се скрие таму во пештерата. Но Господ има поинаков план. Во второ коникјаните кажува дека во второ коникјаните пета глава, да го прочитаме и тој стих, односно тие два-три стиха, Павле ни кажува зошто исто така сме пратени. Второ послание до Коринќаните пета глава. од 18 стих. А се ова е од Бога, кој не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето. Господ нас не измири и ни даде служба на измирување, зашто Бог го измири светот со себе во Христа, не засметувајки им генивните престапи, вложувајки го во нас словото на измирувањето. Според тоа, ние сме пратеници на Христа, на тој начин што Бог моли преку нас – Молиме во името на Христа, помирете се со Бога. Оној кој не знаеше за греф, Бог го направи греф за нас, за да станеме Божија правда во Него. Значи, повторно, онаа порека на Евангелието, онаа радостна вест, дека преку Христа секој грешник може да се помири со Бога, затоа што Христос стана греф за нас. Христос умре на крстот за сите наши гревови. И го возможи повторно тоа помирување. И покрај мирот, покрај верата, <laughs> може би најважното што е потребно. 22 стих. Значи, откако ќе им каже, ве праќаме и јас вас, како што таткото ме прати мене, и што се случува? Кога им го кажа ова, дувна во нив и им рече, примете свети дух. Значи, никаква мисија, дали моја лична, која што Господ ме праќа, или мисијата, налогот кој што црквата треба да го оствари, не може да биде успешно завршен и остварена без Духот Свети. Ова е, ова е интересен стих, знаете, на што е подсеке ова, кога им горе, каже, ова дувна во ниф им рече, примете свети дух. На кој друг момент ве подсеке? На почетокот на Библијата. Не, не, на почетокот на Библијата. Господ го создава Адам, создава тело од земјени од прафни или од глина, материјал, и му дувна дах животен, и Адам стана жива душа. Е сега, во оваа горна соба Господ создава едно друго тело. Исус. Црквата. Тоа е црквата. И црквата не може да биде жива без Духот Свети. Се довека не, <laughs> не го приме Духот Свети, не може, не може да биде жива црква и не можеме нити да оствариме мисијата, налогот за кој што сме испратени во овој свет, од, од, од Христова страна, од Господова страна. Просто едноставно. И која ја немаме ова, значи пазите, ова е само еден предзнак на она што ќе се случи после на 50 ти значи. Овде како да, да им дава живот, а потоа ќе им даде сила, односно целосно ќе ги исполни со Дух Свети на 50 ти А овде како да ги враке во живот, затоа што тие, ти биле мртви, ти биле затворени таму, заклучени, без вера, <coughs> значи, полни со сомнежи, немаат мир. И сега тој им дава мир, им дава, им, им, им ги покажува раните, вркајќи им ја верата во, нив, во него. А, со тој им се враќа радоста, насмевката, надежта им се враќа и на крајот и Духот Свети, силата која што им е потребна, за да извршат задачата. А задачата не е едноставна. Значи, ве праќам да го проповедате Евангелието. Знаете, во едно, едно место стои ве праќам како овци меѓу волци. Или како што вели 23 стих, на кои ќе им ги простите гревоите, простени им се, на кои ќе им ги задржите, задржани им се. И ова секако не значи дека ние сме тие кои што простуваме гревови, туку тоа е должност која што ја дава Господ значи, на црквата, да реагира соодветно, да укорува, да поучува, или еве да прочитаме еве стихови, да не зборам на памет, Јован 12 глава. Да видиме што сакал Исус ова да каже. Јован 12, 46 до 48. Вели, јас светлината дојдов во светот, та ниједен кој верува во мене да не остане во темнина. Јован, значи, 12 глава, од 46 до 48. Јас светлината дојдов во светот, та ниједен кој верува во мене да не остане во темнина. А меѓутоа таа светлина беше неприфатена, затоа што оние кои што сакаат, да, оние кои што прават зли дела, живеат во темнина, тие не сакаат да имаат ништо со светлината. И продолжува натаму вели, и ако некој ги чуе моите зборови, а не ги пази, јас нема да му судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку да го спасам светот. Кој ми отфрла мене и не ги прима моите зборови, моето слово, не го прима Евангелието, има свој судија. Словото што го изговорив, тоа ке му суди во последниот ден. Видовме дека црквата, сите ние сме испратени по налогот Божи да проповедаме. Да им проповедаме радостна вест, скорешно Христово доаѓање, покаяние и така натаму. И секој оној кој што нема да прими Словото, Господово, тој самиот се осудува. Тој самиот си подпишува смртна пресуда, така да кажем. А оне што ќе го прими Словото, тој прима живот, знаете, во едно место вели исто во Јованово послание, прво Јованово, пета глава, мислам, беше, кој го прима Исуса Христа, има живот, прима живот, кој не го прима, нема живот. И во таа смисла, но и во една поинаква смисла, значи, на црквата Господ дава должност, и то повторно преку Словото. Барем овој стик така вели, Второ послание до Тимојте 3.16. Значи, да укорува, да поправа, па и да исклучи за јавен греф, за... Значи, едноставно треба да има ред и да а, се да биде се во склад во Божјата црква според Божјето Слово. Што вели овој познат стих во второ послание до Тимотеј 3.16? Целото писмо од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање, за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Затоа е и црквата. Да поучувајки се, поправајки се, стигнеме до тоа едно совршенство, до оној карактер кој што е потребен и да, да бидеме спасени. А тоа и е дадено на црквата како должност од Исуса Христа, како што видовме. И само во тој смисол можеме да сватиме да ги сватим овие зборови Исусови, кај што тој вели, ќе им ги простите греовите и на кој ќе им простите, ќе им бидат простите, на кој не, не. На никој човек не му е дадено да простува греови, затоа што знаете, и самиот Исус ќе бил на неколку пати каменуван, токму затоа што, како се сметали израците, он човек, а простува греови. Тоа може само Бог. И ни еден човек. Значи, резиме, и гледаме учениците уплашени, заклучени, избезумени во страв, нема никаква вера кај нив, никакви сведоштва не помагаат, се додека Исус не се појави меѓу нив. Дури и тоа има со себе порака, насреден нив, посреде нив, застана Исус. Емануел, Господ со нас, светилиштето во Стариот Завет, во средината, посреде целиот камп Израелев, сите израелци, е Господ, Господовото присутство во светилиштето. И тоа има на големо значење. Значи Исус доаѓа посреде нив и прв им дава мир, и им ја подига верата, им ја враќа радоста, им дава Дух Свети и ги праќа во мисија. И кога сте смирени со Господ, Значи, тој мир офаќа многу. Не можеме да зборуваме тука, Павле кажува во Римјаните 5.1, дека оправдани преку вера имаме мир со, преку Христа, значи имаме мир со Господа. Не можеме ние неоправдани, не можеме ние натоварени со гревови да имаме мир со Господа, да имаме помир, да бидеме помирени, да имаме мир во срцето, па дури и ние да бидеме во, една, во една служба на измирување на светот. Не е можно. Без мирот, без верата, без тврста вера, без Духот Свети, ние на работа, ние на нешто што ќе опрезееме, нема да, да има успех. И денеска се прашуваме зашто, пуснувајќи од нас, и треба да се испитаме, пуснувајќи од мене, дали јас сум оној кој што, значи не сум во таа состојба кој што ја кажав на почетокот, мада гјавот знае да се игра и со мене некојаш, да ме бутне во некој разочарување, Меѓутоа слава на Господа. Значи, почнувајќи од мене, ако јас сум за таа заклучена врата, почнувајќи од нас како црква, дали сме ние за заклучена? Моментално е широко отворена вратата, наистина, да. Меѓутоа, како што гледам, многу-многу не влегуваат. А, да, чекаат. Чекаат да оние кои што биле обратени и отпаднале, па, пак се вратат на старата состава и оние кои што може би се полуобратени да <laughs> стварно доживеат да обратување и да примат Дух Свети, да, да, да стварно вистински го осликуваме Христовиот карактер, тогаш ќе дојдат, да, како што и мислам Данило денеска спомнали, кој беше, самите ќе дојдат. Не мора многу да проповедаме. Како и да е, значи треба да се испитаме, да видиме. Дали го имаме Духот Свети? Ако имаме Дух Свети, ке имаме сила, ке ке имаме успех во работата. Дали сме помирени со Господа? Дали имаме стварно на вера? И ви да гледате денеска црквата обшто земено, значи сите, сите оние финти, јас ги викам финти, значи тоа се човечки финти. Ај ке настапиме вака, пред светот, ај вака ке настапиме, ке се криеме, не знам вака, не знам така, ние не сме црква, не сме тие таа секта. Било што, како, да, да, за да доеме до 5, 10, 15 души. И што? Сите тие финти човек ги користи затоа што ја нема силата на Духот Свети. Тоа е факт. Ние треба да видиме доволно само критични да си го признаеме тоа. А зашто немаме Дух Свети? Зато што може би немаме мир. Може би не мачат некои наши греови, може би некоја грижена совест, може би немаме мир, односно имаме страв да излеземе да проповедаме, зато што не знаеме со кого ќе се сретнеме, со какви ќе се сретнеме. А, ако го видиме примерот на Павле, ќе видиме Павле ништо поменал, ниш, со што се сретнал, со какви се сретнал. Па сепак, во силата Господова, го, за, ја завршил својата трка, како што сами одвели. Каде сме ние на таа трка? Че опасно е, опасно е да било кој се заклучи, еве, дома, да кажеме, значи, под наводници, во некој свој свет, И да мисле дека Господ него го заборавил, дека се што случува во неговиот живот нема смисла едноставно. Господа го нема. Ме заборавил Господ. Опасно е. Не води кон ништо. И сами самиот Тома, само момент да спомна. <laughs> Видите колку е од случајот на Тома се гледа дека едно отсуство од црквата може да да пропуштите многу. Сите биле таму, Тома го нема. И Тома испуштил многу. Така да уште 8 дена он се мачел со своите сомнежи. Сите десетмина му дошли и му кажале, абе Господ Исус беше со нас. Во горната сова. А не и вере. Седа ека него, јас добрам, не видам. <laughs> да и да осетам јас, да почувствувам. Пазите, тоа, ако, ако сите така поверуваме, тоа што која ќе поверуваме, не знам. Наистина има длабоки овде поуки, нека Господ не, не води и и понатаму да се само испитуваме и да видиме каде сме, до каде сме и каде одиме. Нека Господ ни помогне во тоа и му благодарам уште еднаш на овие длабоки и убави поуки што ни ги дава преку Евангелието по Јован, кој што еве го предвижуваме кон крај, но се уште има уште многу што да се каже овде. Нека му е слава на Господа. Амин.